บุ๊กทูสี่สิบเก้าน9กีฬา sport อีดเรตคุณออกกำลังกายไหม driver du med sport ค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกาย Ja, jeg må bevege meg. ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Jeg går i en sportsklubb. เราเล่นฟุตบอล Vi spiller fotball. บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ Av og til svømmer vi. หรือเราขี่จักรยาน eller vi c y k l e r มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา I byn e vår finnes det en fotballstadion แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Det finnes også en svømmehall med b a s t u และมีสนามกอล์ฟ Og det finnes en golfbane ทีวีมีอะไรดู Hva er det på TV? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Det er fotballkamp akkurat nå. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Det tyske laget spiller mot det engelske. ใครกำลังนำ Hvem vinner? ดิฉันไม่ทราบค่ะ Jeg har ikke peiling ตอนนี้เสมอกันอยู่ For øyeblikket er det uavgjort ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม Dommeren kommer fra Belgia ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ Nå er det 11 meter เข้าประตูแล้ว 1ต่อ0 mål 1 mot 0